Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հանդիպումներ Արցախի նախագահի մոտ։ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը չպետք է քաղաքականացնել։ Պաշտպանության բանակի Զինծառայողի սպանությունը Բաքվի հերթական սադրանքն է ուղված տարածաշրջանում իրավիճակի սերմանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերթական ապատեղեկատվությունը։ Գիտաժողով նվիրված Վենետիկի Մխիթարյա միաբանության 300-ամյակին։ Արցախի 3 պեղավայրերում այս տարի հնագիտական պեղումներ կիրականացվեն։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։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 Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն անցած շաբաթ օրը հանդիպումներ է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցություն Արցախի ժողովրդավարական եւ ազատ հայրենի կուսակցությունների ղեկավարների եւ մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են երկրի ներքաղաքական վիճակին առնչվող մի շարք հարցեր։ Երկուստե կարևորվել է հանրապետությունում կայունության պահպանումը, բացառապես պետական շահերով առաջնորդվելը եւ այս համատեքստում օրենքների եւ համանadrության տարին եւ ոգուն հետեւ develop. Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայան այսօր ընդունել է Ռումինիայում տպագրվող Արարատ հանդեսի խմբագիր Էդուարդ Անտոնյանին։ Ողջունելով հյուրին Վահրամ Բալայանը անդրադարձ է կատարել հայրենիք Սփյուռք կապին, այդ համատեքստում ընդգծելով Սփյուռքի հայրենակիցների ազգանպաստ գործնեայության կարևորությունը։ Խորհրդարանի փոխնախագահը նաև խոսել է այս տարիների ընթացքում ստեղծված խորհրդարանական կապերի մասին, մասնավորապես անդրադառնալով բարեկամության խմբերի եւ շրջանակների դերին։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդ ընդունելության համար Էդուարդ Անտոնյանը խորհրդարանի փոխնախագահին է ներկայացրել Ռումինահայուց միության կողմից տարվող աշխատանքները, կարևորելով Արցախի հանրահռչակման ուղված միջոցառումները։ Արարատ հանդեսի խմբագիրը նաև խոսել է Ռումինիայի խորհրդարանում հայազգի падգամավորների ներգրավվածության եւ դերակատարության մասին։ Հանդիպման ընթացքում երկուստե կարևորվել են Ռումինիայի Մարցախի վերաբերյալ լոբիստական աշխատանքների իրականացումը եւ խորհրդարանական մակարդակով համագործակցության հերանեկարները։ Արցախի ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանն անդրադառնալով հանրապետությունում ներքաղաքական իրավիճակին նշել է, որ կենցաղային հողի վրա ցակած միջադեպը, որից հետո մարդիկ դուրս եկան իրենց բողոքն արտահայտելու, չպետք է քաղաքականացնել, քանի որ Արցախի պարագայում այն շատ վտանգավոր է։ Ասեմ, որ իշխանությունը նախատեսում էր կադրային փոփոխություններ, նաև կառուցվածքային փոփոխություններ, դեռ մինչև այս իրադարձությունները։ Սրանք պարզապես ավելի արագացրին դրանք ասել է նա։ Հունիսի 10-ի երեկոյան Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում ադրբեջանական կողմից զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտման հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողի սպանությունը Բաքվի հերթական սադրանքն է ուղված տարածաշրջանում իրավիճակի սերմանը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հայտարարությունում ասվում է. «Երեք երեկոյան Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում ադրբեջանական կողմից զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտման հետևանքով սպանվել է Արցախի պաշտպան Պաշտպանության բանակի զինծառայող։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստան այցելության նախորդին կատարված այդ քայլը գնահատում ենք որպես Բաքվի հերթական սադրանք ուղղված տարածաշրջանում իրավիճակի սերմանը եւ լարվածության նվազեցման շուրջ պայմանավորվածությունների տապալմանը։ Տվյալ միջադեպը եւս մեկ անգամ ընդգծում է 1994-95 թվականների զինադատարի հաստատման եւ ամրապնդման մասին երակողմ անժամկետ համաձայնագրի կատարման, ինչպես նաեւ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ 2016-17 թվականի պաշտոնականների գագաթնաժողովների ժամանակ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման ԵՀԿ նախագահողի անձնական ներկայացուցիչ թիմի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Մենք բազմից հայտարարել ենք, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բանալին խաղաղ բանակցությունների նպաստող մտնոլորտի ձևավորումն է։ Ադրբեջանական կողմի նման օրինակ գործողությունները ըստ էության հակադիր նպատակ են հետապնդում։ Սույն սադրանքի հնարավոր բոլոր հետևանքների պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կրում է ադրբեջանական կողմը, ասված է հայտարարությունում։ Լեռնային Ղարաբաղը մեզ համար եղել եւ մնում է հատուկ անուններով հատուկ մարդկանց անվտանգության խնդիր։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն է։ Այս մասին Կոմերսանտին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու կարգավիճակը շարունակում է մնալ ամենակարևոր հարցը Հայաստանի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի 150 հազարանոց բնակչության անվտանգությունն այն խնդիրն է, որը միավորում եւ ամրապնդում է հայ հասարակությանը Հայաստանում եւ եւ դրա սահմաններից դուրս։ Մենք խելամիտ մարդիկ ենք եւ ամուր հիմքեր ունենք Լեռնային Ղարաբաղյան վտանգության եւ կարգավիճակի մասին մեր առաջնահերթ անհանգստության հարցերը բարձրացնելու համար։ Մեզ տարածաշրջանը պետք, որը խաղաղ է ապրում, սակայն ոչ մեր մարդկանց անվտանգության հաշվին։ Այս շրջանակներում մենք ցանկանում ենք շարունակել բանակցային գործընթացը հանուն ողջ տարածաշրջանի խաղաղության եւ անվտանգության, ասել է նա։ Thank you Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գիտական կենտրոնը 2011 թվականից աշխատում է մի նախագծի վրա, որի արդյունքը վերջերս մայիս ամսվա վերջին հայտնվել է սպառողի սեղանին։ Խոսքը Արցախլակ կատնաթթվային մթերքի մասին է։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի գիտական կենտրոնի տարբեր լաբորատորիաներում 2011 թվականից սկսվեցին գիտական տարբեր ոլորտների վերաբերող հետազոտական աշխատանքներ։ Առայժմ շոշափելի արդյունք է գրանցվել միայն մեկ ուղությամբ, մեսեջ զրույցում ասաց կենտրոնի գիտաշխատող մանրեաբանության լաբորատորիայի պատասխանատու Արևիկ Իսրայելյանը։ Սկսած հենց 2011 թվականից Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջանների փոքր տնային տնտեսություններից, տարբեր կենթանիների կաթի նմուշներից անջատեցին կաթնաթթվային բակտերիաներ, որոնք հետագայում այս 7 տարիների ընթացքում հետազոտվեցին։ Ունենք Արցախի Գիտական կենտրոնում մոտ 250 կաթնաթթվային բակտերիաների շտամեր, որոնք մեր հանրապետության ասենց ասած մանրեների կենսաբազմազանության գենոֆոնդ են կազմում, եւ որոնք հետագայում կարող է տարբեր բնագավառներում օգտագործվեն կախված իրենց հատկություններից։ Առանձնացված 250 շտամերից 10-ն ունեին պրոբիոտիկ հատկություններ։ Գիտական կենտրոնը որոշեց կենտրոնանալ հենց այս մանրեների ուսումնասիրության վրա։ Ընդ որում հետազոտական աշխատանքները կատարվել են թե Արցախի եւ թե Հայաստանի համապատասխան լաբորատորիաներում, իսկ նրանց վերջնական տեսակային կազմն ու հատկությունները որոշվել է Հարավային Կորեայի մակրոգեն ընկերությունում։ Հաջորդ քայլն արտադրության նախապատրաստումն էր։ Այդ նպատակով գիտական կենտրոնը դիմեց Արցախկաթ ընկերությանը ներկայացնելով 10 համային համադրություն գործողություններ, որոնցից եւ ընտրվեց Արցախլակտը։ Արտադրանքը նույնպես անվանվեց Արցախլակտ, իսկ թե ինչու բարձաբանում է Արևիկ Իսրայելյանը։ Անվանումը որոշվեց դնել Արցախլակտ այն բանից, որ Արցախ հենց Արցախի էնդեմիկ մանրեններ են մեջը եւ երկրորդ մանրեների մեկի տեսական պատկանելիությունից լակտոբացիլուսա ինքը պատկանում։ Երկրորդը ընտերակոկուսա։ Այս երկու մանրեները շատ կարևոր են աղիների բնականոն աշխատանքի համար, նշեց գիտաշխատողը։ Արցախ լակտի առավելությունը շուկայում Հայաստանում հայտնի մյուս պրոբիոտիկների համեմատ նաև այնն է, որ այն կազմված է մեր տարածաշրջանի մանրեներից, ուստի եւ այսպես ասած ավելի հարազատ է մեր օրգանիզմին։ Ամենօրյա օգտագործման դեպքում նրանք կարգավորում են աղինեի նորմալ միկրոֆլորան եւ մարսողության խնդիրները չի առաջանա։ Ինչ հատկություններ ունի, թե ուղղակի պրոֆիլակտիկ։ Իհարկե, քանի որ նրանք կոչված են եւ հակամանրային հատկությամբ, այսինքն ճնշում են լայն սպեկտրի ախտածին եւ պայմանական ախտածին մանրեների աճը։ Ներկայումս գիտական կենտրոնն ընդամենը մերաններ է պատրաստում, որոնք վերջնական կատնամթերք են դառնում Արցախ կաթընկերությունում։ Իսկ հարցին թե արդյոք կենտրոնը չի ծրագրում ընդլայնել արտադրության ծավալն ու նաեւ եւ արտահանել այն, Արևիկ Իսրայելյանը պատասխանեց, որ դա կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։ Մերանների պիտանելիության ժամկետը խիստ սահմանափակ է, ընդամենը 10 օր, որ เป զի այն արտահանվի, պետք է այն փոխակերպել փոշու։ Այդ գործառույթն իրականացնող սարքն արժե մոտավորապես 50000 դոլար։ Եթե լինեն մասնավոր ներդրումներ կամ պետական աջակցություն, գիտական կենտրոնը պատրաստ է նաեւ պատիճների տեսքով ներկայացնել արտադրանքն ու արտահանել այն։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Արցախի պետական համալսարանում օրերս կայացել է գիտաժողով նվիրված Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակին։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Գիտաժողովը վարում էր Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Բալայանը, ում խոսքով Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում գործող Մխիթարյան միաբանությունը աշխարհասփյուր հայության գիտական ներուժը ներկայացնող կենտրոն է։ Միաբանության ներկայացուցիչներն իրենց ուսումնասիրություններում մեծ տեղ են հատկացրել պատմական Հայաստանին։ Մասնավորապես Ղևոնդ Ալիշյանն իր ուսումնասիրություններում առանձին շարք է նվիրել Ուտիկին եւ Արցախին, որոնք բոլոր բնակավարներում ամուր կապեր եւ ընդհանրական կացութաձև են ունեցել։ Ես ուզում եմ երախտագիտությամբ շեշտել այն հանգամանքը, որ Մխիթարյան միաբանության անդամները իրենց ուսումնասիրություններում կարևոր տեղ են տվել նաև մեր հայրենիքին ես նկատի ունեմ եւ Հայաստանը ամբողջական իմաստով եւ Արցախն ու Ուտիկը։ Իդեպ ես շեշտում եմ Արցախն ու Ուտիկը, որովհետեւ Արցախը եւ Ուտիկը, որ միասին Ղարաբաղ ենք մենք անվանում, ճակատագրորեն, վարչականորեն, հոգեոր առումով մշտապես կողքապակցված են եղել։ Եվ պատահական չէ, որ Մխտարյան միաբանության երախտավորներից Լևոն Դալիշյանը իր ուսումնասիրություններում Առաջինից 88-րդ մասերը նվիրել է Ուտիքին, հետո արդեն 88-ից 45-րդ մասերը Արցախին, այսինքն եւս մեկ անգամ ցույց տալու, որ այս երկրամասը փոխկապակցված երկրամաս է միասին Բենեդիկի Մխիթարյան միաբանության Արցախ այցելած պատվիրակներն իրենց ելույթներում անդրադարձել են Մխիթար Սեբաստացու կյանքի ու գործունեության հետաքրքրաշարժ դրվագներին, մասնավորապես Սուրբ Ղազար կղզու միաբանության հիմնադրման եւ կրթամշակութային գործունեության հանրության ուշագրավ դրվագներին։ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզու վանահայր Հայր Սերոբ Չամուրլյանը մեծ պատիվ է համարում անկախ Արցախում Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակին նվիրված գիտաժողովին մասնակցելը։ Իր խոսքում նա ներկայացրել է Մխիթար Սեբաստացու Ոդիսականի Սուրբ Ղազար կղզում հանգրվանելու, ինչպես նաև մեծ դժվարությամբ Մխիթարյան միաբանության հիմնման նախապատմությունը։ Ի դեպ գործին մեծ աջակցություն են ցուցաբերել նաև արմատներով Արցախցի մեծատուներ։ Մխիթար իր ծանոթներում, հայ մեծանեցներում եւ այստեղ իշեն նաեւ արցախցիներում, շահիմանյաններում միջոցով թիմումներ ներկայացնել դոժին, որ թակավոր ներեցնենք Բենեդիկի հասարակավարության եւ մեծ ձերագույնին, որ հացարություն իրականացնեն։ Դեռ երկու տարի իրենք ուսումնասիրեն հարցը։ Ի վերջո 1717 օգոստոսի 26-ին ձերագույնը կշնորել Մխիթարի ունենալ որպես վարչագահության հիմունքով Սուրբ Ազարգոզին եւ հաստատել այդտեղ Գիտաժողովին ներկայացվել է նաև Մխիթարյան միաբանության երախտավորների հայրենանվեր գործունեությունը, որոնք կարևոր դերակատարություն են ունեցել նաև հայկական մշակույթն աշխարհին ներկայացնելու գործում։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել է նաև Մխիթար Սեբաստացու գործունեությանը նվիրված հայ գիրք տեսաֆիլմը։ Նշենք նաև, որ գիտաժողովի ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը գիտնականներ, դասախոսներ եւ ուսանողներ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի 3 պեղավայրերում՝ Տիգրանակերտում, Նոր Կարմիրավանում եւ Խարինտակ Խարանձավում այս տարի հնագիտական պեղումներ կիրականացվեն, իսկ 2017 թվականին մեծ հնչեղություն ստացած Շուշիի մզկիթի հետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, ու այնտեղ եւ Դադիվանքի վանական համալիրում կշարունակվեն վերականգնման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի Արցախի հնագիտության խմբի անդամ պատմական քաղաքական գիտությունների թեկնածու Նժդե Երանյանը։ Նրա խոսքով նոր Կարմիրավան գյուղում, որտեղ դեռ անցած դարի 60-ական թվականներին մարտակերպ կոթողներ էին հայտնաբերվել, պեղումներն արդեն իսկ մեկնարկել են։ Պեղումների առաջին փուլն այս պահին արդեն ավարտել ենք եւ շուտով կսկսենք երկրորդ փուլը, ասել է Երանյանը, հավելելով, որ պեղումների արդյունքների մասին կխոսի ուսումնասիրություններից հետո։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ այսօր Ստեփանակերտի Շարլազնաուրի անվան մշակույթի կենտրոնում շարունակվել է ազգային նվագարանների հանրապետական երկրորդ մրցույթը։ Մասնակցում են երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների ազգային նվագարաններ բաժնի շնորհալի 70 աշակերտ։ Մասնակիցները կատարում են երկու ստեղծագործություն։ Հանձնախմբի անդամներն Արցախի եւ Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչներ են։ Այժմ ձերունք ընդրության ենք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հունիսի 4-ից 11-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 96 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 9, տեխնացին բնույթի 4 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալկենցաղային բնույթի 32 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 66, վերելակի 62, օծի հայտնաբերման 3, հիվանդի տեղափոխում 2 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 3 դեպք։ Դուժել է երկու քաղաքացի։ Հունիսի 8-ին Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Շուշիի շրջանի Զարուսլու կոչվող տեղանքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Շուշիի հրշեջ փրկարար մասի 1 մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ ժամը 5:30-ի սահմաններում Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհատվածի 74-րդ կիլոմետրին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսարատ գյուղի բնակիչ Գրիգորի Սուլեյմանովը իր վարած ՎԱԶ 2114 մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը մոտ 80 մետր խորությամբ։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժուժած վարորդին մարմնական վնասվածքներով Շուշիի շրջանի շտաբ օգնության մեքենայով տեղափոխել են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Հրշեջ փրկարարները մեքենան հոսանքազրկել են եւ փակել գազի բալոնի փականը։ Հունիսի 4-ից 11-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 14 դեպք։ Անցած շաբաթվա ընթացքում կարգտահարման 4 դեպք է արձանագրվել։ Հակակարգտային կայանները գործարկվել են 11 անգամ։ Շաբաթվա ընթացքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած ալիզենք զինամոթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման դեպքեր չեն գրանցվել։ Եղանակի մասին